نعم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد بحقية شكرا لهم أهل السنة والجماعة خصوص لغة يتخاف الصحابة رضي الله عنهم اتفولك امام ابن حجر رحمه الله دفنيا رسوم دمسوا متخاف لكفاية صلى الله عليه وسلم och trodde på honom <clears throat> och dog som muslimer oavsett om de träffade honom en kort stund eller en lång stund oavsett om de krigade med honom eller inte. Så en person är en sahabi ifall han uppfyller dessa tre krav. 1. Att han träffar profeten sallallahu alaihi wasallam. 2. Att han tror på honom. Och 3. Att han dör som muslim. Så om ett av dessa tre villkor uteblir så anses personen inte vara en sahabi längre. Så en person som träffar profeten Islam men inte tror på honom <clears throat> anses inte vara sahabi. Och en person som träffar profeten Islam och tror på honom och sen dör som en kafir, som en murtad anses inte heller vara en sahabi. Så dessa tre krav måste alltså uppfyllas i en person för att den ska anses vara en sahabi. <clears throat> Så det حسن سها رحمه الله آه، نقول إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجل بسم الله صلى الله عليه وسلم بيوك بسم الله أهل السنة والجماعة سي ميت أيضا تيجا تياتا وكمين تونغا أتم بيس تمين فونا إفتو محمد صلى الله عليه وسلم أهانس آه، تفيرو منيستغ قدما det vill säga sedan en lång tid tillbaka. Därefter, jag ah, säger Sheikh Abdrazak al-Abbad att <clears throat> det är Ahlus och Jamas troslära, nämligen att man anser att den bästa människan efter profeten sallallahu som är Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu som var profetens sallallahu som bästa vän innan profetkallet och under profetkallet. <clears throat> och han var man kan se i bevisen från profeten sallallahu alaihi wasallam. Den kunnigaste människan och den bästa människan och enligt vissa ulama att Abu Bakr radhiyallahu anhu är khalifan efter Muhammed sallallahu alaihi wasallam. det finns flera bevis för det. Ett av dem är att en kvinna kom till profeten alaihi salatu wasallam för att ställa honom en fråga Och då sa profeten sallallahu alaihi som kom till mig nästa år. Och då sa den här kvinnan till profeten. Vad ska jag göra om jag inte hittar dig? Det vill säga, vad ska jag göra om du är död? Då sa profeten Aisanam, gå till Abu Bakr. Vi sa när man säger detta är ett klart bevis från profeten sallallahu alaihi wasallam att khalifan Efter profeten sallallahu alaihi wasallam är så Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Och likaså föll de två männen efter mig, Abu Bakr och Omar och hadithen är autentisk. Och hadithen är ytterst klar och tydlig i att de två första khulafa efter profeten sallallahu alaihi wasallam är vem? Abu Bakr och Omar. Likaså sa profeten sallallahu alaihi wasallam vilket vers i Sahih Muslim att han sa till Sahaba så länge folket följer Abu Bakr och Omar och likaså Omars. Och vi känner till att profeten Sahaba att låta Abu Bakr radiyallahu anhu leda dem i bönen när han var sjuk. Imam Ibn Kathir rahimahullah säger att detta bevisar att Abu Bakr inte bara var den bästa människan utan också var den kunnigaste. Eftersom vi vet att profeten sallallahu som sagt att låt den kunnigaste av er leda bönen. Det säger att Imam att eh, Abu Bakr radiallahu anhu var den kunnigaste sahabi efter profeten sallallahu alaihi wasallam. Eftersom profeten sallallahu har sagt att den kunnigaste ska leda bönen. Och när han säger att Abu Bakr ska leda bönen, ifall inte han leder bönen så bevisar det vad? Att Abu Bakr är den kunnigaste. لذلك الصوم رحمه الله عثمان en het en mest correcte hussiken. فالفاس الاختلاف بين صحابة افلوت فاس الاختلاف بين السلف وين ذو بيست توف عثمان رضي الله عنه علي Så det fanns de som sa att Ali var bättre. Och det fanns de som sa att Uthman var bättre. Men till sist så enades Ahlus Sunnah al Jama'a om att Uthman ibn Affan radiallahu anhu är den bästa och dessa två. Och Imam Ahmed Rahimullah säger att den största ijma' som någonsin har funnits om en khalifa är just Sahabas ijma' om att Uthman skulle vara khalifa efter Omar. Vi känner till att Omar Rabianu på sin dödsbädd utser ett samråd. En shura för att utse en khalifa efter honom. Och bland dessa här var bland annat Uthman och Ali och Abdurrahman bin Auf. Och efter att Vissa av dessa här sex personer som var med i samrådet hade lämnat sin post och det endast återstod Uthman och Ali och Abdurrahman bin Auf så sa Abdurrahman bin Auf att även han lämnar sin post som kandidat och att det nu står mellan vem? Uthman och Ali. Därför sa jag, men jag ska göra mitt bästa för att se vem muslimerna kommer anse vara den mest korrekta att ha kalifatet efter Omar radiallahu anhu. Som berättar själv att han lät att sova i flera dygn och frågade alla möjliga människor i Medina. De som var från Medina, de som inte var från Medina, unga och gamla, män och kvinnor och så vidare. Han sa inte en enda valde Ali framför Uthman radiallahu anhu. Vilket betyder att vad var i Medina? إجماع سم سمي هيت إما دينا أت عثمان رضي الله عنه سيبوه خليفة كيف تو عمر دافة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله أتو ألف نتستيو إجماع ومن ماك سم إجماع سم سم سمي هيتا عم عثمان بن عفان رضي الله عنه دافة سيما رحمه الله ورابعهم خير, خير البرية بعدهم فيار أغرم أرن بيست سكوبلسن efter dem, det efter dessa tre. Ali halif al-khair bil-khairi munjih. Ali, han som höll sig till det goda och skänkte det goda, det vill säga gåvor, välgörenhet och så vidare. Så Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, mannen som gifte sig med profetens dotter, sallallahu alaihi wasallam, och hans farbrors son, är den fjärde bästa människan efter alla profeter och sändebud. Så den första så Abu Bakr, därefter Omar, därefter Uthman och därefter Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. <coughs> och han är en sahabi som profeten som har bland annat sagt om att imorgon kommer ge en fana till en person som älskar Allah och hans sändebud och som älskas av Allah och hans sändebud. Så den dagen, vilket det nämns i hadithen, eller den natten, den kvällen undrade Sahaba, vem är den här personen som kom för den här fanan? Och så Amar ibn Khattab radhiyallahu sa, det var första gången någonsin som jag ville ha den här fanan. Inte för att vara en viss ledare, utan för att få den här utmärkelsen att Allah och hans profet älskar mig. Så nästa dag så skulle profeten sallallahu som ge denna fana till den här personen som han hade nämnt. Och då sa han, var är Ali bin Abi Talib? Så sa vissa av dem att han lider av en ögonsjukdom och därför har han inte kommit hit. Så då sa profeten sallallahu alaihi wasallam hämta honom. Och han hämtades. Och han satte sitt saliv sallallahu alaihi wasallam i Alis ögon. Och Ali radhiyallahu anhu blev med Allahs tillstånd frisk för sin ögonsjukdom. Därefter ger Fana till Ali bin Abi Talib. Och Alama ser att detta visar klart och tydligt vilken förträfflighet Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu har denna hadith är en, klar avvisning av Khawarij som hatar Ali och som till och med gör takfir på Ali. Där ser vi hur profeten sallallahu som säger att Allahs profet älskar honom. Så hur kan man då hata den här personen <coughs> för att inte tala om att göra takfir på den här personen? Men som vi känner till att kärleken till Ali radiyallahu anhu och Ahlul Bayt rent allmänt ska vara ut med Ahlus Sunnah och Jamas principer. Det är så att, att man ger dem den rättighet Ahlul Bayt, dessa profetens familj sallallahu alaihi wasallam förtjänar utan att falla i underdrift som Khawarij och Nawasib och andra som gör takfir på Ahlul Bayt och hatar dem och krigar dem och till och med dödar vissa av dem. Och inte heller ska man falla i överdrift, <clears throat> vilket vem gör? Rafida. Vilket Rafida gör, när de dyrkar dem, ger dem positioner som de inte förtjänar och så vidare. يغسن رحمه الله وإنهم لرست لا ريب فيهم على نجب الفردوس بنور تسرح Alltså dessa här människor, den här gruppen, dessa fyra, är utan någon som helst tvekan på de ädla kamelerna i paradiset. Dessa här människor som jag nämnt är utan någon som helst tvekan på ädla kameler i pariset. Och detta baserar han på så Sheikh Abrazak al-Abbad att det kom en man till profeten sallallahu alaihi wasallam Så sa att jag älskar kameler. Kom ihåg kameler i paradiset. Och då sa profeten sallallahu att han kommer ha så och så många kameler. Och likaså sa Sheikh Abdrazak al-Abbad att denna hadith och detta uttalande från Imam Ibn Abi Daud Rahimullah stärks av hadithen där profeten sa som säger att allt man kommer vilja ha i paradiset får man. Allt man kommer vilja ha i paradiset får man. Efter att de nämnde dessa fyra så nämner de sex andra som nämns i hadithen سمع ليوفر الله سبحانه تبارك وتعالى ولما سعيد وكسعد بن أبي وقاص وابن عوف وطلحة بن عبيد الله وكعامر فهر وكالزبير ممدح لسا دم تيو سن بفاتن صلى الله عليه وسلم نمتي اين سمع حديث دم ليوفر كور يست أثوس فهمست أبو بكر وعمر وعثمان وعلي Og de sex resterande, och detta ska kuna kunna, sa sex sahaba radiallahu anhum som också nämns i denna hadith, är Sa'id bin Zaid radiallahu anhu ok Sa'd bin Abu Waqas och Abdurrahman bin Auf ok Talha bin Ubaidillah ok eh, Abu Ubaida Amir ibn Jarrah ok den sista av Zubair ibn Awam radiallahu anhu. Därefter sa han وقول خير قول في الصحابة كلهم تولى أين بوت قوت أم صحابة تولى أين بوت قوت أم صحابة ولا تكو طعانا تعيب وتجرح وانت بصوصة فطولر تولرم أنت بسون سوف تولرم نعم نعم صحابة رضي الله عنهم سوف من أين بوت نعم رم بوت فينت بوست Att alltså inte förtala Sahaba. Att få inte göra narr av dem. Att få inte kritisera dem. Att få inte anklaga dem för saker och ting och så vidare. Därför sa Imam At-Tahawi Rahimahullah i sin bok Al-Aqiyah Tahawiyah att det hör till nifaq och kufr att man förtalar Sahaba, gör takfir på Sahaba och så vidare. Så försvara Sahaba och så vidare. Så det hör inte till Ahlus Sunnah al-Jama'as troslära att kritisera Sahaba. Det hör inte till Ahlus Sunnah al-Jama'as troslära att se ner på Sahaba. För att inte tala om göra takfir på Sahaba, säga att de var munafiqun, vilket vissa har gjort idag, eller att de var lögnare, vilket vissa har gjort idag, och så vidare. Så oavsett vem den här Sahabi är, så får vi efter dem inte nämna dem på ett annat sätt än på ett gott sätt. Oavsett vilket fel han har gjort. Oavsett vilken synd han har gjort. Oavsett vem han har dödat. Oavsett vad han har sagt och så vidare. Så får du inte förtala den här personen. Därför den här personen är en sahabi. Och det räcker att profeten eh, sallallahu som har sagt om sahaba. När mina sahaba nämns så stiger åt sidan. Och det räcker att Allah tillbaka har sagt om sahaba. Radiallahu anhum och radiallahu anhum. Han är nöjd med dem och de är nöjda med honom. Så om Allah tabarak och ta'ala är med våra sahaba radiallahu anhum. Så vi älskar det Allah hans profet älskar och vi hatar det Allah hans profet älskar sallallahu alaihi wasallam. Därför är det ytterst allvarligt att tala inom sahaba, att förtala dem, att göra takfir på dem och så vidare. Och det är just det många människor har gjort efter sahaba radiallahu anhum som khawarij och mu'tazila رافضة وكأيضا لندو <coughs> يسأل إخوان المسلمين در فطولة فلاو صحابة رضي الله عنهم فإن كسيت ثم تسيت معاوية رضي الله عنه آه، ذو منافق معاوية سمسكيف عند إلو كوانا وقد عمر بن عاص رضي الله عنه أكسو منافق وقد أبو ذر رضي الله عنه ذو سوسياليست وقد بفيتنس فهو صلى الله عليه وسلم ذو فيمينيستو och andra uttalanden som inte härrör från Ahl Sunna al Jamaa. Så en person som är muslim måste känna till Sahabas rättighet. Och till dessa rättigheter hör att man enbart talar bra om Sahaba. Att man inte förtalar dem, att man inte talar illa om dem, att man inte baktalar dem, att man inte gör narr av dem och så vidare. Och det är så pass allvarligt att om en person på ett sätt som berör deras religion Sommige mensen zeggen dat majoriteten of sahaba doch syndare, det är fasikun, då säger Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, att en sån här person är var kafir. Och samma sak säger han om en person säger att majoriteten av sahaba var kafirun, det säger att de var kuffar. Och de lämnade islam efter Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vilket säger vem? Vilket Rafida säger. Vilket nämns i deras bok Al-Kafi som är skriven av Al-Kulaini, att en av deras imamer har sagt att efter Muhammeds död sallallahu alaihi wasallam så var det enbart fyra muslimer kvar. Det ser av alla dessa tusentals muslimer så var det bara fyra stycken som blev kvar som muslimer. Och det är så de <clears throat> Ali Radul Anhu och Salman al-Farisi och Abu Dhar och en fjärde som jag inte kan komma på för tillfället. Men hur som helst, oavsett vem det är, så ser de att muslimerna lämnar islam efter Mahringa. Enbart ett par stycken räddades från otro. Så de nämner typ سلمان وعلي وكأبو الذر وكالمقداد وكأنضر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله säger i alltså att majoriteten av sahaba var syndare إلى الكفار إلى صحابة رضي الله عنهم سيء علماء إمام الرازي رحمه الله فطول أضل الله صليون تبارك وتعالى دفنا غليون اسم يهوخ فان فوسيدوغ دينا قرآن ودينا السنة أغ غبطير أذن أو صحابة رضي الله عنهم سوف نسادنا صحابي بون لينا ونسادنا صحابي بون سندا Om du säger denna sahabi var en hycklare. Om du säger denna sahabi var en kafir som hade lämnat islam efter profetens död. Sallallahu alaihi wasallam. Hur kan du då lita på denna Koran? Hur kan du då lita på denna sunna? Kan du lita på den? Du kan inte lita på den. Hur kan du lita på denna Koran om denna Koran är från en kafir? <clears throat> Hur kan en kafir vilja sprida Allahs ord till Barak Ta'ala? Så syftet är alltså mer eller mindre att få muslimerna att börja tvivla på sin religion. Därför Rafida är trots allt judarnas bröder den sekt som judarna har uppfunnit. Och när en jude uppfinner en sekt eller en grupp så är det med goda eller med dåliga avsikter. Med dåliga avsikter. En jude vill inget gott. En jude vill inte Muhammeds umma sallallahu som någonting gott. Så när en jude hittar på denna sekt, det vill säga Rafidas sekt, så är det självklart för att förstöra för islam och muslimerna. Och det är just det deras teori och deras metodik går ut på. Så om en person förtalar Sahaba, gör takfir på Sahaba, så hur ska han kunna då ha en religion som är framförd från Sahaba? Så därför säger Imam Raz Rahimullah att anledningen till att Rafida talar illa om profeten Sahaba Därför säger Rahimullah <clears throat> efter att ha sagt till oss att vi inte ska förtala Sahaba och att vi enbart nämner den klara och tydliga uppenbarelsen har talat om deras förträfflighet. Det är som Sahabas förträfflighet. Det är så att Allah och Ta'ala nämnde Sahaba i sin bok som berömmer Sahaba radial anhum. Och som jag nämnde tidigare att, att Allah och Ta'ala säger om Sahaba radial anhum och radial an. Allah är nöjd med dem och de är nöjda med honom. Bara detta räcker som en rekommendation och som en prisning och beröm för Sahaba radial anhum. Och likaså säger Allah tabarak wa ta'ala till mänskligheten, hela mänskligheten فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا om de tror så som ni tror, då är de vägledda. Vilka är ni? Profeten sallallahu alaihi wasallam och sahaba. Så Allah tabarak wa ta'ala <clears throat> tilltalar oss inte med att säga om de tror som du tror Muhammed. Om Allah tabarak wa ta'ala hade sagt det, det säger som du tror så hade det varit korrekt. Men vad säger Allah tabarak wa ta'ala så som ni tror? Det vill säga så som du tror Muhammed sallallahu alaihi wasallam och så som dina sahaba tror. Då är de vägledda Det vill säga säger de lärare att om man inte tror som sahaba, om man inte har den tron som sahaba, så Imam al-Bawra himla sin tafsir, att man har en Imam som sahaba och tawhid som sahaba och så vidare, där man inte vägledd Med andra ord, villkoret för att en person ska vara vägledd är att han har vems troslära? Sahaba. Sahabas. Det är ett villkor. Så att ha samma förståelse som Sahabas förståelse är ingenting som är rekommenderat eller tillåtet och så vidare utan det är ett villkor. Och likaså sa profeten sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni den bästa, de bästa människorna är min generation ثم الذين يلونهم därefter de som kommer efter företrädarna. Så den första generationen är så Sahaba radiyallahu anhum som är de bästa människorna efter profeten sallallahu alaihi wasallam vilket profeten har sagt. Därefter الذين يلونهم det vill säga tabi'un, det är de som träffade Sahaba trodde på dem och därefter att 'Ba', tabi'in, det vill säga de som träffade tabi'un hade samma troslära som dem. Så detta är de tre bästa, bästa generationerna som någonsin har levt på jordens yta. Så detta bevisar på ett kortfattat sätt vilken förträfflighet Sahaba radiallahu har och vilken rättighet de har över oss. Och det är först och främst att vi tror på Allahs bok och profeten Sunnah sallallahu alaihi wasallam ut med deras förståelse. Och en annan punkt är att man älskar Sahaba och enbart nämna dem på ett fint sätt utan att kritisera dem, förtala dem och så vidare. Med detta avslutar Imam Ibn Abi, Had, eh, Ibn Abi Daud Rahimullah det här kapitlet. Vi fortsätter inshallah på lördag med kapitlet som berör Qadr. Allah tabarak wa ta'ala bättre. Och sallallahu ala nabina